Lars Jöns han åkte till Marten i fjorden åk med en brun märra och näsa var röd och glyst som sol och ben hade slang i kärra så kom han till Spang och klockan var tre där bett han den brune märra och tog sig en sup och två där bredvid och strackla så upp i kärra så kom han till Vives, här framlät Puste den brune märra och tog ur putälen antelid rams och hövdes kärra. Så kom han till Rösberg, klocka var fem, där stana den brune märra. Och Lars tog en hej sjudundrande kläm, då slang hele kärn i kärra. Så kom han till Kristinehamn klocka åtta på till den brune märra och skulle till igen och ta lite vått men slangen stört ur kärra. I rännsten han låg och söv mycket bra bredvid stod den brune märra han söv i en stöt till ljusan dag att husan bommer och kärra. Men år som han vaknade långt fram på dagen då sa han till den brun' märra Nu är jag allt lätt vid Marten och stan Nu far vi att hemme kärra så kam fra Merten Slaski som gör han åk med den bruna märra och näsa var blå och längre än förr och skrätten hans lang i kärra.